isma'u sikilizeni nyi raia wa ati'u natini kwa nini fa innama alaihim ma humilu imeanza hivyo tofauti na ilivyotajwa kwenye kitabu fa innama alaihim ma humilu hao viongozi wenu wana yao waliobebeshwa wa alaikum ma humiltum na nyinyi mna yenu mliobebeshwa wao wanabebeshwa uadilifu na kuwatendea haki raia wao. Wasipoyafanya hayo, wana madhambi, wana maswali ya kwenda kujibu siku ya Kiyama. Waadilifu, uadilifu kutumia mali za raia kwa haki. Ndio maana imekuja hadithi nyingine, Mtume sala sallam anakemea wale wenye tabia ya ku kwa kuwa kwa pua, kuibaiba, kuchukua chako mapema. Na watu watabia hiyo, ukimpa nafasi fulani, basi atakatumia fursa pale pale, anaiba mali za umma, anaiba majasho ya wanyonge, haki za watu. Anasema inna rijalan yatakhawaduna fi mali llahi bighairi haqq falahumun nar hakika wako watu wanakwapua mali za Allah manake hizi mali zimetokamana na waja wa Allah ni kodi zao dharaibu zao na mengineyo hawa wanaochukua na kukwapua mali za Allah pasina haki yani hakuwa na haki kufanya hivyo si haki falahumun nar watapata moto wa jahannam siku ya kiyama kwa hiyo wana, wana yao na wao wanaangaliwa na sharia Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwa ukubwa na uzito wa suala la kuwaongoza watu siku ya kiyama mtu atakwenda kutamani asingelikuwa ni kiongozi wa kuwaongoza watu wawili atajuta siku ya kiyama atatamani asingelikuwa ni kiongozi wa kuongoza watu wawili watu wawili sikwambii kwamba kiongozi anaongoza mtaa watu wawili kwa ni jukumu kubwa kabisa hili wao wana yao waliobebeshwa na nyinyi mna yenu mliobebeshwa nyinyi katika mliobebeshwa raia ni kuwa watiifu kuwa na subira na mstahamala ndio maana katika baadhi ya masharti waliotoa bai'a masahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipowaambia innakum satarawna ba'di athara fasbiru ndicho alichowaambia hatta talqauni ala alhawd masahaba wangu baada ya kuondoka kwangu mtakuja kuona hali ya watu kujihusisha wao kwenye mali za umma mtakuja kuipata hiyo hali hakusema fanyeni maandamano kawaambia isbiru fanyeni subra mpaka muje mkutane na mimi kwenye birika la maji siku ya kiyama maana endeleeni na subra na mufe juu ya mazingira haya tukutane akhera kwenye haudhu nabii sallallahu alaihi wasallam tumeona vizuri hapo haya ndio maelekezo ya sharia haya ndio maelekezo ya sharia kuna watu wakisikia hadithi kama hizi tukizisema kwamba ah wale vibaraka wale vibaraka hii hadithi na ubaraka wapi kwa wapi hadithi hii na ubaraka wapi kwa wapi kwa hiyo kadhalika mwanamke asitekeleze haki za mume wake akiwa anasubiria mukabil na yeye afanyiwe yeye atende haki asimamie haki za mume wake kwa nia ya kwamba najikurubisha kwa Allah nataraji malipo na thawabu kutoka kwa Allah nataraji mwisho mwema kwa Mola wangu mume wake amefanya kumfanyia yeye au hakufanya hilo halipo kwa yeye mwanamke anasema tuaddi lhuquqa mwanamke wa Kiislamu atekeleze haki za mume wake wa hiya ta'lamu anna Allah azza wa jalla ilhali akiwa anafahamu kwamba Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala hapotezi ujira na malipo ya aliyefanya vizuri katika amali, hapotezi. Kwa maana wema wako hautopotea, ewe mwanadada wa Kiislamu, hata kama unapewa madhila na mume wako. Simamia jukumu lako, fanya zile haki zako ulizopewa na sharia kumfanyia yeye, na, na kwamba Allah hapotezi malipo yako. Na hizi ni aya kwenye Qur'an, aya 115 ya suratu Hud Allah anasema wasbi fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. endelea kusubiri fanya subra isubirishe nafsi yako kwenye taa kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi malipo ya wanaofanya wema hapotezi takuta na akasema tena katika suratul a'raf aya ya 170 anasemaje al-maula al-karim anasema walladhina yumassikuna bilkitabi wa aqamu as-salah inna la nudhi'u ajra al-muslihin na wale wanaokishikilia kitabu sharia zake ahkam zake maelekezo yake na mwongozo wake wa aqamu salata na wakasimamisha sala inna hakika sisi la nudhi'u ajra almuslihin hatupotezi sisi ujira na malipo ya wale waliotengeneza wakafanya uzuri wa dini yao na dunia yao Allah ameahidi kwamba hapotezi أكسم تينا سبحانه وتعالى كتك سورة الكهف آية 30 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا نهي ميشو إلى إلانا كبسا نالو يسمى الشيخ لا يضيع أجر من أحسن عملا أكتزي أجير وعلي فاني عملي كتك حالي أزول أكتزي أجير واكي Kwa hiyo mwanamke atende haki za mume wake zilizo juu yake, asijali. Lianna zawjata almuslimata almubaraka, kwa sababu mke mwislamu aliyebarikiwa mwenye baraka, taalam, anajua anna dinaha, kwamba dini yake aliyoikubali aliyoiridhia dini ya Kiislamu, qad azama haqa zawji imeadhimisha haki za mume na kuzifanya kwamba ni kubwa kabisa taadhiman kabira dini yake huyu mwanamama wa Kiislamu imeziadhimisha haki za mume taadhiman kabira kwa heshima kubwa kabisa kwa taadhima kubwa kabisa fa inna nabiyaha kwani hakika nabii wake wa habibaha na kipenzi chake kipenzi cha huyo mwanamke wa Kiislamu sallallahu alayhi wasallam qal amesema kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu amesema law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin law ningelikuwa mimi amiran ahadan ni mwenye uwezo wa kumwamrisha yeyote an yasjuda li ahadin ndio an yasjudu sawa sawa an yasjuda an yasjuda li ahadin kumsujudia yeyote la amartu almar'ata ningemwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha amsujudie mumewe asili ya haya maneno kama alivyotaja alimamu ibnu maja kutoka kwa Abdullah ibn Abi aufa kwamba lamma qadima muadhu min ash-Sham aliporudi Muadh kutoka Sham akaja Madina sajada lin-nabii sallallahu alayhi wasallam akamsujudia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qala mtume akasema kumwambia muadh ma hadha ya muadh kitu gani unafanya muadh anamkataza qala akasema muadh kujitetea ataitu shama mimi nilikwenda sham fawafaqtuhum yasjuduna liasaqifatihim wa batariqatihim nikawakuta watu wa sham wanawasujudia maaskofu wao asaqifa maaskofu wa batariqatihim na viongozi wao fawajidtu fi nafsi nikapendezwa kwenye nafsi yangu an naf'ala dhalika bika na sisi tukufanyie hilo ya rasulullah ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muadhi na masahaba fala tafalu msifanye jambo hilo alafu akasema lau kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadin lau ningelikuwa na uwezo wa kumwamrisha yeyote amsujudie yeyote la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha ningemwamrisha mwanamke amsujudie mmewe wala tuaddi almar'atu haqqa zawjiha na wala hatoweza mwanamke kutekeleza haki za mumewe hatoweza hata lau saalaha nafsaha ala qatabin mpaka ingetokea mwanamme huyo akamtaka mke wake saalaha nafsaha akamtaka mke wake akamtaka kwa nini kwa ibada ya ndoa ala qatabin juu ya kigoda kigoda cha kujifungulia qatam ambaye amewekwa anasubiri kujifungua alafu mwanamume akawa anahamu mke wake ili mwanamke na uchungu ambao umeshamwanza pale akampa unyumba mmewe hata kama atalifanya hili pia mwanamke huyu bado hatoweza kutekeleza haki za mume wake, hata kama kwenye mazingira haya ya tabu akajitoa mwanamke huyu. Inasema kwamba nisaul arab, wanawake wa Waarabu walikuwa wanapotaka kujifungua kwa wepesi au kwa haraka huwekwa kwenye katabu ukasema hilo ni ashal likhuruji lwalad linamsahalishia kutoka mtoto qatab mithili ya arrahim kile kinachowekwa nyuma ya ngamia ima mtu aegemee juu yake au akalie mithili ya kigoda ukiangalia anasema hata lau saalaha nafsaha ala qata mtume kutoka kiunyuma qabil akiwa juu ya la aata ilimpa kurubisha ufahamu na sio ambao wanafanya hivyo kwa wake zao na mtu amesha mtawini watamshangaa wale haram hadithi imesema mali yali rahimahu amesema sallallahu alayhi wasallam kana ta'ala nuri pale mwanamume atakapomuita mkewe hiyo yake anasema kustarehe naye arusmata eh, ambao ya adha wa usio okay isnahu shay'in illa nikah fanyeni kwa wanachukua katika hedhi na wakiwa katika nifasi tumeona vizuri hapa kwa maana kuna njia nyingine mwanamke anatumia kumridhisha mume وقال النبي صلى الله عليه وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم سيما أنتم تكف كما لكم كل حديث يا معاذ لا تجد امرأة لا تجد امرأة لا تجد امرأة لا تجد امرأة حلاوة الإيمان فتحتين إيكا ضمة ضمتين لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها حديث alipokea الإمام الحاكم حتوبات mwanamke wa والإسلام حلاوة الإيمان ladha نتام يا إيماني tamu ya imani na ladha yake hatoipata hata tuaddi haqa zaujiha mpaka atekeleze mwanamke haki za mume wanasema ulama famiftahu shuuri almar'ati bihalawati liman ufunguo wa mwanamke kufungua akapata ile ladha ya imani ni yeye kutekeleza haki za mume wake akitekeleza haki za mume wake amefungua mlango wa yeye kupata ladha ya imani asipotekeleza haki za mume wake aa, basi hilo litamzuilia yeye kutokamana na kupata taama al-iman ile ladha ya imani kwa hiyo utakuwaje mcha Mungu mwanamke wewe ilhali si mtifu wa haki za mume wao. Utapata wapi? Huwezi kupata ladha ya imani. Ladha ya imani na halawa ile tamu ya imani imefungamanishwa na twaa ya mke kumtii mume wake. Ndio maana wanahusia ahlulilmu kwamba yatakikana kwa akina mama wenye mabinti walielewa na walidiriki, yatakikana kwa mababa kina mama kuwalea mabinti wao ah, juu ya msingi huu na wawafunze masala haya ya kisheria. mzazi anamwambia mtoto wake, mwanangu, kuna moja. Baba anamwambia mtoto wake atoke, kike, kwenye ana kuna taa mume wako, lazima mwambie. Kwa hiyo ambaye mtukana, amtukana ah, mume wake mwanamke ambaye anamfedhehesha mume wake, anamdhalilisha mume wake, mwanamke kama huyo, bali aweza akamgomea kwenye jambo la jimaa, kwamba hapa upate kitu leo, hapa hakuna kitu, au mke wangu hakuna. Mwanamke analala amevaa dera, mwingine analala amevaa shungi, nini nini, thubutu, upate kitu, thubutu, akwambia hivyo. Bila shaka huyu mwanamke asia, asia, zembe, anazembea juu ya yale aliyowajibishiwa na Mola wake subhanahu